Jozuvės knyga, šeštas skyrius. Tuo tarpu Jerchas buvo aklinai užsidaręs dėl Izraelitų. Niekas neišeidavo ir neįeidavo. Viešpats tarė Jozuei, žiūrėk, aš atidaviau į tavo rankas Jerichą, jo karalių ir stiprius karo vyrus. Visi kariai turi apeiti aplink miestą kasdieną po vieną kartą. Taip darykite šešias dienas. Septyni kunigai turės nešti skrynios priekyje septynis avino rago trimitus. Septintą dieną turite apeiti miestą septynis kartus, kunigams trimituojant. Išgirdę ilgą trimito garsą, visi žmonės turi garsiai šaukti. Tada sugrius miesto sienos ir kiekvienas galės įsiveršti į miestą ten, kur stovi. Jozue, Nuno sūnus, pasišaukęs kunigus, tarė, paimkite sandoros skrynę ir septyni kunigai, tegul neša septynis avino rago trimitus viešpaties skrynios priekyje o žmonėms tarė, eikite aplink miestą, o ginkluotieji te eina viešpatės skrynios priekyje. Jozuei tai pasakius, septyni kunigai, trimituodami septyniais avino rago trimitais, viešpatės akivaizdoje ėjo viešpatės sandros skrynios priekyje. Ginkluotieji žygiavo priekyje kunigų, kurie pūtė trimitus o likusieji ėjo paskui skrynę. Jozuė įsakė tautai, jums nevalia šaukti nei kalbėti, iki aš jums pasakysiu, šaukite, tada jūs turėsite šaukti. Viešpaties skrinė buvo apnešta aplink miestą. Apie aplinkui vieną kartą jie sugrįžo į stovyklą ir joje nakvojo. Jozui atsikėlus anksti rytą, kunigai paėmė viešpatės sandoros skrynę. Septyni kunigai septyniais avino rago trimitais trimitavo, eidami viešpaties skrinios priekyje. Ginkluotieji žygiavo pirmą jų, o likusieji ėjo paskui viešpatės skrynę trimitų garsams skambant. Antrą dieną jie taip pat apėjo miestą vieną kartą ir sugrįžo į stovyklą. Taip jie darė šešias dienas. Septintą dieną atsikėlė anksti, auštant tokiu pat būdu apėjo miestą septynis kartus. Septintą kartą, kai kunigai pūtė trimitus, Jozuė tarė tautai, šaukite Viešpats jums atidavė miestą. Miestas ir visa, kas jame yra, bus sunaikinta viešpaties garbei. Tik paleistuvė Rahaba liks gyva su visais, kurie yra jos namuose, nes ji paslėpė pasiuntinius, kuriuos buvome išsiuntę. Kas skirta sunaikinti, jūs nepasisavinkite, kad nebūtumėte prakeikti ir taip neužtrauktumėte Izraelio stovyklai prakeikimo ir nelaimės. Visas sidabras bei auksas ir variniai bei geležiniai indai yra viešpačiui pašvesti. Visa tai viešpaties išdui. Pučiant trimitams, tauta pradėjo garsiai šaukti ir sienos sugriuvo. Kariai įsiveržė ir užėmė miestą. Jie išžudė visus, kas buvo mieste – vyrus ir moteris, jaunus ir senus, jaučius, avis ir asilus. Vyrams, kurie žvalgia kraštą, Jozuė įsakė – eikite į palistuvės namus, iš jų išveskite moterį ir visus, kurie yra jos namuose, kaip jai prisiekėte. Jaunuoliai, buvę žvalgais, išvedė Rahabą, jos tėvą, motiną, brolius ir visus, kurie buvo namuose. Jie išvedė visus jos giminaičius ir paliko juos už Izraelio stovyklos ribų. Miestą ir visą, kas buvo jame, jie sudegino. Tik sidabrą bei auksą ir varinius bei geležinius indus. Jie padėjo viešpaties namų išdui. Paleistuvę Rahabą ir jos tėvo namus bei visus, kurie buvo su ją, Jozue paliko gyvus. Taip ji liko gyventi tarp Izraelio iki šios dienos, nes paslėpė pasiuntinius, kuriuos Jozue išsiuntė išvalgyti Jerichą. Tuo metu Jozuė paskelbė, prisiekdamas. Prakeiktas viešpatės akivaizdoje bus tas, kuris atstatys Jericho miestą. Už pamatus užmokės savo pirmagimių, o už vartus jauniausiųjų. Viešpats buvo su Jozue ir garsas apie jį pasklido po visą šalį.